Astizkenoz, esperientzia bat. Sistemaen justifikazio teoria. Genero ezberintasunetaz eginden 2005 hamabosteko txosten baten abea, hobekuntza bat bada josagarri arloan, ekonomia politikan eta hezkuntzan. Untsa ez ordien. Ez, txosten beha enabea, hobekuntza hau ehuneko lauekua baizik ez da izan hamar urtez. Kalkula eginik, erritmo juntan, genero berdintasunila heltu behar ginteke, ehunta hamazazpi urten buian, hotx 2008 hiuan. Berriun bat ordin behatzen gutien emazter eh, oentako, berrintasuna horra da. Bongeo ez dakitzientako, eh, bena ni enintzen gehi hor egon 2008 eh, mahiuan, eta Mariuski ez dut hau ikusten ahalko. Hezkuntzan arazo handiena da zientifiko seilan emaztiak azpi ordezkatuk diela. Ingenior guti, matematika ikasketetan eta teknologi berrietan ebai guti dia. Usutan, seil hauik dia, dielaik dia dielaik ekonomikoki interesgarri larrienak eta e hobeki ikusik dienak gizartian. Eta orokorroago emaztia karrera akademiko gutiago egiten dutie. Bena zentako hagitzen da. Teoria desberdin zumait badia fenomeno hunen esplikatzeko bena egunkuan teoria bakar bat dugu aipatuko sistemaen justifikazioaen teoria. Teoria hunek esplikatzen du nula hunartzen dugun talde desberdinen artian estatus desberdinak izatia, nahiz eta estatus eapareko taldian gien. Eta hoi zentako gaurko. Justifikatzen behitugu eta nula estereotipoen bidez preposta. Mekanismo inkonsienteak dia estereotipoak hau jadanik aipatu dutugu ebena eh, eragin handia badia eguegan nahiz eta ezgen bate konsiente. Egun, aipatuko dugun estereotipoa da aski hedatuik dena emaztiak gizonak beno gaitarsun gutiago badutiela. Bon preposta egi eh, belin ekilibratzen da, erraiten da ebai emaztiak sozialago, lasaiago, goxoago, diela ebai. Estereotipo hau nausietaik bat da sexismo arazoak sortzen dutinak, mena beste hanitz badia. Eta zer gaiten daiku sistemaen justifikazio teoriak, ez dugula hun hartuko baizik eh, ez gaizak dien bezala, bena haudela defendu, defendituko dutugula eta gaizki epaituko dutugula estereotipo hoik betatzen ez dien gentiak. Zorotzago, epaituko dugu emazte bat amatasun guti balin badu, goxo ez balin bada, edo soziala e, ez balin bada, gizon bat balitz beno. Eta udera gizon bat goxo egi balin bada negatiboki epaituik date, ez peita be estereoetipoetan. Gogor da, hitz horren erraitia. Adibide bat, emazte bat ikusten balin ma usien, nienie batek, nienie batek niger eskantin. Eta ez dio kajuik egiten bi minutaz. Eta ber estena ikusten duzie gizon bat tekin emaztien partez, zien baita nur kritikatuko duzie habo zien ustez. Odin emazte bat, zuen hanitz jakusten dutiraik gutiago zoriontzen, uh, zoriontzen da eta gizon bateik konparatzen banin badugu. Eta ge, goago aipatzen genutin aurriritziak ez dia gizon emazte hartin baizik ez, gizonak hen estereotipoa karriatzen eta emaztek henak. Importantzia ez da epaitzen dienaen generoa bena epaituk denaena, haik behitutu estereotipoak karriatzen Eta horra dutugu mantentzen estereotipoak nahiz eta ez gutu amabantailan ezarten. Gizona gaitarzun habo dela estereotipoen gatik ordian, botere bo eh, postiak e aizago emaiten edo e karten edo hartzen dutie, eta behin hasiik honartzen dugu hasitakua eta erreprodizitzen dugu. Nahi du eran ikusten dugu gizonak dira kargu handiagoetan, honin hoi ikustez ez dugu gai kamiatzia esiatzen. Sistemak gizonak buian ezari balin bautie ez da arazoike gabe eta dena den kontraioa frogatzia gogor da horrentako. Bena eh, hoi dira hoita hamar bat urte guai sistema hau ez da habo ebilden eta ez, eta ez du edo hobek ez luke ibili behar faktore important bat agertu baita gizonaen dominazioa ekuatzen ahal zina proportzioz neskak potikuak beno hobeaguak dia eskolan. Honen, uh, honen ondotik uh, ikusiko dugu esperientzia bat hortaik partitzen dena, bena pausaino baten hartzeko jungitin talde baten behatzea segidan. Ederrak, aulak, emakume mutuak, argalak, auskorrak, nortasun zapalduak, hilerik, hilorik, gran gabeak, Horrela nahi gaitu gure gizarteak. Sistemaren helburua da gu isiltzea Protestarik egin gabe geldi mantentzea Gure barruko grinatazua itzaltzea Gure joka erasiratik inposatzea Sexu eredu hegemonikoan Guztia oinarritzen da falocentrismoan Objetu izatetik sujetu izatera Gure gorputzarekin guazen gozatzera Patriarkatuaren antolamendua Suntzitu sexu genero sistema Erotik apurtu azketa libre izateko gogor Hauza musikal tipi hau eh, eginik, jarrekitzen dugu egue kronika ekin, eh? ordin erreiten uh, eh, eh, gizonak kompetentzia edo gaitarzun habo bez ekin ikusik diela. Alta dira hogeita hamar bat urte, frogatuk izan da eta ez da goizuntako informazioa uh, emastik, parka edo neskatilak eskolan hobeaguak zera gizonak beno. Eta nula, genero arteko ezberdintasun hoik li, edo, eta nula, ordin, eh, be universitatean edo hola ikusten dugu emazte gutiago gizon benon. Jungitin Delfin Martino ikerlaia engana, estudio bat jaman behitu zuten dugu. on, part bien de la hiérarchie actuelle, c'est-à-dire cette domination masculine de notre société occidentale, et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est toujours là, alors que ça fait 30 ans que les filles réussissent mieux scolairement, et que donc elles pourraient tout à fait avoir rétabli un équilibre en allant vers autant des postes prestigieux, des meilleurs salaires, puisqu'elles ont visiblement les compétences euh, pour pouvoir le faire. Ordine studio bat diamandie, ikusteko ea ikasleek ber kausak ezarten dut zutienez potiko baten kausitziai edo erusitziai eta emazten baten kausitziai. Seigarren eta terminalaiko milaka ikasleer galtutegi bat azidie, galtuen hatxarriak zielaik, jentik orkorin pentsatzen die kausitzen edo erusitzen dian emazte bat, edo beste erdiak zilaik bergaltua gizon batekin, eta ropostu gisa ezaugarri desberdinak ezarrik zien, eta erran behar zien, ze henietan ezaugarri hunek eragin zian emaztiaen edo gizonaen erusitziai. Emaitza d'en. erraiten daiku berizet Delphine Martinok. Et alors, quel est ce stéréotype Eh bien, la réussite d'une fille, ils ont conscience qu'on l'explique davantage par des traits en rapport avec le conformisme. Une fille qui réussit, on l'aperçoit comme obéissante, faisant un travail bien soigné, studieuse, qui respecte bien les consignes. Donc quelque chose de très conformiste qui répond bien aux consignes de l'école. Ces traits, on peut les utiliser pour un garçon, mais moins. Leur connaissance de ce que les gens pensent d'un garçon qui réussit à l'école, c'est le fait qu'il est perçu comme avec beaucoup de confiance en soi, de l'ambition, des capacités de leadership. Ces traits, même si on peut les trouver quand ils décrivent une fille, on les trouve beaucoup moins. Donc si on résume, on a un stéréotype de genre qui dit qu'un garçon qui réussit, il a confiance en lui et il est ambitieux, il a du leadership, alors qu'une fille qui réussit, c'est parce qu'elle respecte bien les consignes, elle est obéissante, elle se conforme à ce qu'on attend d'elle, elle est soignée, elle est soigneuse dans son travail. Eta bai, behar badaziek eba inkonsienteki hura justifikatu duzie zien inguko haur baten kagusitzea gizona balin bada ambiozu beita eta bebuaz segur behitzen eta neskatira balin bada untsa lan egin behitu eta kontsinak kontsa errespetatu beitutu. Estudio hunekine, eh, kumprinitzen ahalda, mini bat zentako neska gutiago juiten dien busagitza postietan hen estereotipoen kontre juiten beita. Esperientzia hau untsa jakasten du sistemaen justifikazio teoriaen adibide bat. Ikasliak nahiz eta konsiente izan estereotipo ikusiko hortaz erreproduzitzen du. Beste esperientzia bat jaman die argitasunen eh, argitasunen errepresentazioaz edo inteligentzian errepresentazioniaz gentik desberdinki ikusten dieia potiko edo neskatila baten argitasuna edo inteligentzia. Rudin galtotegi bat banatu die hontan ikaslen erdiak bazian juli en portreta bat, azterketa bat untsa lortu ziana eta beste erdiak ber portreta bazian, ber testuaekin bena izena kamiatu delaik Julien ezaik izan delaik. Maïtza Bérisé, Delphine Martinon. On a pu voir que les élèves, filles comme garçons, encore une fois, tous les élèves, pensent que l'intelligence des filles est moins malléable que l'intelligence des garçons. Moins malléable, ça veut dire qu'elle a moins de souplesse pour se développer. Tous les élèves, lorsque c'est un portrait de garçon, ils vont attribuer beaucoup plus de potentiel euh, d'intelligence euh, pour l'avenir. Donc euh, on pense qu'un garçon quand il réussit, derrière, euh, il y a un fort potentiel. Alors que pour les filles, le potentiel est moindre. Et c'est même encore pire que ça, c'était le résultat le plus surprenant et peut-être le plus dramatique, c'est que pour les élèves qui pensaient que la fille qui avait ce BEPC, elle était arrivée là en travaillant dur, en ayant fait beaucoup d'efforts, derrière, ils avaient un pronostic très défavorable, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de potentiel pour réussir dans l'avenir. Alors qu'un garçon, qu'il ait fait des efforts ou pas pour avoir son BEPC, derrière, les élèves lui voyaient toujours un gros potentiel pour réussir dans l'avenir. La fille, elle, plus on pense qu'elle fait des efforts, moins on pense qu'elle aura de potentiel pour réussir dans l'avenir. vie. hiu galtotegi bat die universitate, universitate batetan aldi huntan. Huntan bakotsak dutin baloretaz galtestatuik izan dia. Hor galtestatuik izan dien gizonen eta emazten arteko ezberintasunak agertzen dia ahra postietan. Orokorien emaztiak altruizmoen sailan dien baloreekin bat egiten die, nun eta importantena jentako kooperazioa eta berdintasuna den. Alta gizonak habo ben buien afirmatzen dutien balorekin bat egiten die, nun eta kompetizioa den hipo esport importantena. Prefosta emazte eta gizon hauek, eh, beste generoko baloreak dutie, bena estudio hunek, jakasten du gizonak habo horako balore, edo gizonen baloreetan dira, eta emaztik habo altruismo balore hoietan. Eta horrek problema bat ekarten du universitatik ah, ezar, aitzina ezartzen behitie bebuia afirmatzen dutienak. Berize Delfine Martino. Ça pose un problème parce que l'université, l'enseignement supérieur, les études supérieures de manière générale, elles valorisent les valeurs d'affirmation de soi pour la réussite. C'est-à-dire qu'on, dans l'enseignement supérieur, on associe la réussite, la réussite universitaire, la réussite au diplôme et par projection la réussite dans la vie professionnelle qui va venir, à des valeurs d'affirmation de soi. Ce qui est important, c'est d'être le meilleur. Et les garçons, eux, bah, ils sont comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que les valeurs auxquelles ils adhèrent, spontanément, liées à leur socialisation, hein, ils ne sont pas nés avec, mais ils ont été socialisés pour euh, être plutôt euh, en, adéquation avec des valeurs de compétition. Et ce sont ces valeurs que l'université dit qu'il faut posséder pour réussir un diplôme. Alors que les filles, elles, elles vivent ce qu'on appelle un décalage culturel. Elles arrivent avec des valeurs altruistes et ce qu'on attend d'elles pour réussir un diplôme, c'est qu'elles aient des valeurs d'affirmation de soi. Et ce décalage culturel, on a montré que euh, ça les conduit à avoir moins envie de choisir des matières, lorsqu'il y a des choix de matières possibles, ou même des filières, des choix de filières possibles, ben, elles ont moins envie d'aller vers les filières qui euh, revendiquent le plus ces valeurs de compétition. Donc tout ce qui est école prépa, école d'ingénieur, euh, écoles de commerce, toutes ces filières dans lesquelles il y a une sélection drastique et qui ensuite vont valoriser l'idée qu'il faut vraiment euh, être le meilleur euh, et ne pas craindre de dépasser les autres, eh bien les filles sont moins à l'aise, donc ont moins envie d'aller vers ces filières. Alors bien sûr, on trouvera toujours des filles qui ont envie de le faire, mais forcément moins nombreuses que les garçons, en raison de ce décalage culturel. Ordin beheran enabea, emaztia goi mailako estudioetan gutiago hagertzen badia sozialki kasiik dugun dekaraje kultural batengatik da. Ez genetok genetikoki dugun gaitarzun eskas batengatik, gatik, bena ikasitako estereotipoek gue baloreak osatzea laguntu beitie. Eta dagun aldin, herraiten usiela ikpotiko hauuntza da kompetizioa maite behitu eta neskatila hau goxua da eta aplikatuik, jakin ezazie hen reprezentazio nia kondizionatzen laguntzen duziela eta horrek ondoriuak ukeiten ahalko dutu hen ikasketaen norabidien haitatzeko. Daguna eh, aholkia, konsiente izan, hortaz, hoi baizik ez? Aztizkenoz, esperientzia bat.